50 languages. 94คำสันธานหนึ่ง Conjuncions u รอจนฝนหยุดก่อน Espera fins que deixi de ploure รอจนดิฉันเสร็จก่อน Espera fins que jo acabi. รอจนกว่าเขาจะกลับมา Espera fins que ell torni. ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง Espero fins que se m'aixuguin els cabells. ดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ Espero fins que acabi la pel·lícula. ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Espero que es posi verd el semàfor. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Quan te'n vas de vacances? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Abans de les vacances d'estiu? ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Sí, abans que comencin les vacances d'estiu. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Repara el teulat abans que comenci l'hivern. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Renta't les mans abans de seure a taula. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Tanca la finestra abans de sortir. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Quan vens a casa? หลังเลิกเรียนหรือ Després de la classe? ค่ะ หลังเลิกเรียน Sí, després que s'hagi acabat la classe. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Després d'haver tingut un accident, ja no podia treballar. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา Després de perdre el seu lloc de treball, se'n va anar a Amèrica. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย Després d'anar als Estats Units, es va fer ric.